Şu kitap bir häkim, bir, ýöne fakat bir kökdüşme dä. Her zady hikmetli diýip aýtdy. Muhsin adamlardan çürim, başga bir ýerde mu'min adamlardan çürim, muttagi, Hudaýdan çekinip, Hudaýdan gorkýan adamlardan çürim, hidaýat diýdi. Şolardan çürim, rahmetdi diýip aýtdy. Muhsin adamlardan çürim, rahmet diýdi. Muhsinler-de kim diýdi? Ol adamlar eken, namaz okaýýala. Ol adamlar ýeke zekat berýärler, derhal ýeke kyýamata ynanyp durlar. Hemme işler ýeke etýärler, näme kyýamata ynanyp duran hallaryna etýän adamlar diýip aýtdy. Hop, şu adamlar hidayetdedir. Hop, şu adamlar näme hoşbahttırlar diýip aýtdy. Ondan soňra başga bir guruh aýtdy bize. Bir guruhda bar diýdi, bazı adamlar diýdi, Bir bihuda sözleri, bir derdi degmeýän kepleri, işim ýok bir teleke gürrüňleri Hakdan saklaýan zatla. Indi aýdym-sazdyr, biderek bir teleke gürrüňledir, bihuda bir tükärleň agzynda bir şäbneşineredir, zatladyr, Hakyň ýolundan saklaýan gürrüňleri satyn alýala diýdi. Ol-da, Hak ýolunda näme etýäle, masgara tutýäle diýip aýtdy. Hak ýoluny masgara etýäle. Olar bilmän bir işler etýäle diýip aýtdy özünde. Hop, ol adamlara bir muhin azap bar diýdi. Muhin diýeni ýaňky Hak ýoluny masgara etjiler ýalyk, özleri-de masgara boljaklar kyýamatda diýip, muhin azap bar diýip aýtýar. Hop, Allahyň Aýatyny yzyna düşmäni o teleke sözleňki yzyna düşdi. Allahyň aýaty okulanda-da gaçýala bula ýüz öwürip. Özlerini uly saýyp ýüz öwürip gaçýala. Aý bu agamandeleň zatlary diýip Kurana dagy şeýtirip gaçýala. Eýne meselem şony eşitmeýänýak, eýne gulagy agyrýanak, bir kerlik barýanak gulagynda. Ol adamlara bir dert berýän azap bilen wada ber, beşarat ber diýip Pygamber salatu wesselama Alla Taala şeý diýip aýtdy. Hop, indi ýöne bu aýada. Inne diýeni arap dilinde hatmen, hökmän diýdigi. Ha inne bitahkyk, hökmän ellezine ol adamlary ki amenu, iman getirdiler. We amilussalihati, iman getirip-de durmadylar, ýagşy işleri etdiler, salyh işleri etdiler, lehum jennetunnaim, olar üçin bir Wada wepa etmesizlik ýokdur. We huwel azizul hakim, Allahu tebarek we taala azizdir, hakimdir. Aziz diýeni her zatdan uly, hiç bir zada baş eňmeýär, hiç bir zatdan basylmaýar, ýeňilmeýär. Hakim diýende hemme etýän işlerinde hikmetli. Bir däne işi ýöne kök düşme onýanok bir de. Iki guruh adamy tanatýar Allah taala bize. Iki guruh adam bar. Bu iki guruh adam, bir guruhy şu Kurany Hidaýat diýip, özlerine ýol kökezin tutup, rehber tutup, şuň yzyna düşüp gidýärler. Bir guruhy-da bar, Kurandan gaçyp, teleke gürrüňle, bir bihuda sözle, bir derde degmeýän sözle, şu zatlaryň yzyna düşüp gidýärler. Ýani iki guruh adamlar. Iki guruh adamlaryň bir guruhy şu dünýäde bir azajyk Azajyk lezzet alanda hoş bolýar. Bir azajyk lezzetden çürim hemme omruny, ýagny iň gyýmatly zady ki omry bolsun şony talap etýäler. O bir güruhy bar, şu dünýäniki hiç bir arzeşi ýok, muny ahyratdan çürim talap etýäler. Bir azajyk lezzet, lezzeti-de özüňiz bilýäňiz. Häpdäagal ömrüňizde bir gezek siz her gaýsyňyz tejribe edip görendiriňiz. Dünýäň lezzetleri azajyk muzakkaty yzyndan-da bir peşimany getirýär. Sen meselem bir azajyk lezzet alýaň bir işi etýäň, meselem teleke iş etýäň. Teleke iş edeňde bir azajyk lezzet alýaň, ýöne yzyndan sen peşimany gelýär. Seni bir peşimanyýa salýar bi. Ýöne o bir ruhyke. Allahy söýdüle, Allahyň ýoluna girdile, Allahyň Kuranyny özlerine rehber etdile, o güruh näme? Hiç bir tükenmez bir lezzete ýetişjekle. Lezzete-de saadet, hoşbahtyýe ýetişjekle. Şuny her lezzetiň yzyndan bir nedamet, peşimani bar diýdik. Iki güruhy Allah Tagala bize aýtýa. Bir güruh bar, hemişe bihuda gürrüňleriň yzynda gezýä. Hemişe aýdym-saz bilen gezip be, hemişe Kuran bilen zat bilen käbir alagasy ýok, şu zatlardan habary ýok, şeýtdirip şom bilen hoş bolup, şom bilen lezzet alyp, özi bir mowakgaty lezzet bilen gezip be, bir jeleselerde, mänewi jeleselerde şereket edeýin diýmeýe, başarsa Kurandan gaçýa, beýleki bir bihuda sözleň yzyna düşýä, ol-a şeýtdirip zindigi edip böyle. Olar fakat şu dünýäni görüp, şu dünýäň zahyryna aldanyp, şu dünýäň yzyna düşüp gezýärler. O bir guruh bar, olar ýaňky zatlary özlerine haram etýärler. Bihuda sözleri özlerine haram. Aý, tükanyň agzynda oturman özüne haram, özüni öýde saklaýar. O öýde saklaýar. Ýaňky guruhy ki özüni o zatlar bilen aldap gezip ýördi, olar bulary masgara etýär. Siz diýe özüňiz zyndany edipdiriňiz diýe. Siz diýe dünýäň lezzetlerini özüňize haram edipdiriňiz. Siz zyndany, siz bir agapmande, siz bir hoşkzehin şeý diýmä durýala. Siz bir o bir Guruny Hejerde ýaşap ýören adammy diýip aýtýala bulara. Näme siz dünýäň näjüri lezzetleri o behtarin jedid ahenkli çykypdyr, albomly çykypdyr. Sen ony eşdeňak, sen ony meselem işiň ýok diýip şeý diýip aýtýala bulara. Indi siz özüňiz oturyň mugaýese ediň şu iki guruhy. Biri bir dünýäni intihap edipdir, haçan ölüp gitjegi belli dä, haçan şu dünýäde haçan öljegi belli dä. Şu dünýäň lezzeti-de faqat ölinçäň bar. Fakat bir ölinçäň bar. Bir adam şaýat dünýäni üýşürsin, dünýäň tamamy lezzetlerini alsyn, ölenine kesildi tamam boldy lezzetleri. Indi oňa bir lezzeti ýok tada. Öldüň, ölüm näme etdi seni, dünýäň lezzetlerini kesdi. Hop bir adam bir gyrakda durdy. Bir güruh bar, näme etdi özüni bu dünýäň geýdinde goýmady. Bu dünýäde men iýmeden çürim dünýä gelipdirin diýmedi. Men ýaşaýan iýmeden çürimde diýmedi, iýen ýaşamadan çürimde diýmedi. Gelni näme etdi? Men ýaşaýan Hudaýymy tanyp, Hudaýymyň ýolunda gezmeden çürim diýip aýtdy. Bu guruh azajyk muwakkaty zada razy bolmady. Bu guruh gelni ebedi zada göz tikdi. Ebedi zat zewal, tükenmek ýok oňa. Şu iki guruhy Allatagala bize Kuranyň hemme ýerinde tandyp gitýär. Hemme ýerinde bize şu iki guruhdan gürrüň etýär. Ýagny, külli ynsanly tury taryhda ewwel adamdan ta ahyr kyýamata çenli sen hesap et, şu iki guruh näme etýär? Hemişe jeňde bir-biri bilen. Hemişe ynsanlar şu iki guruha taksym bolup bölüp. Aslynam bir oň bir taryhda meselem munýanak bir guruh bendi bolmaýan wagty ýok. Hemişe bar zat bu gürrüň. Ýagny muny şu gün tapylyp ýa meselem düýn tapylyp ertir tükenýän gürrüň däl bula. Ellezine ol adamlar eke, âmenû, iman getirdiler Hudaýa, we amilussalihati, ýagşy işler etdiler. Bu taýda näme diýdi? Âmenû we amilussalihati. Hikmet näme? Näme diýip âmenû diýip goýmady, amilussalihati diýip aýtdy ustada? Iman getirip, Men ýöne fakat imanym bar diýip, hiç bir ýöne yslamyň reňgini almany, ne namaz okyp, ne araza tutup, ne bir etmeli işleri, wajybaty berip, ne haramdan gaçyp, ýöne fakat bir men musulman diýip gezip ýörmeklikden peýda çykmaýar. Allahu tebarek we taala Sure Ankebutyň awwalynda aýtýar. Hä insalla aýa güman etýemi? Aýa güman etýemi? Fakat men iman getirdim diýip-de, özbaşyna aýyn tamam boldy sen behişdi diýip-de şeýtdirip kowulyp goýberlermika diýemi? Insan imtihan edilmäni, azmaýyş edilmäni, amel islenilmäni fakat iman bilen ýöne şon bilen behişde sallarmyka diýip güman etýemi? Girer, girer. Ynsan Lä ilähe illallah diýenden soňram behişde girýär diýýär Pygamber alaýhyssalam. Ýöne näforum girmeklik? Mustagym girmekmi? Ýa-da kän bir zilletleri, harylary, hegaretleri çekip, ondan soňram girmekmi? Lä ilähe illallah diýen girer behişde, jähennemde ebedi galmaýar, ýöne azabyny çekip girýär. Ýaňky eden etmeli işleri etmäni, terk etmeli işleri terk etmese, azabyny çekýär jähennemde. Ondan soňram girýär behişde. Sen mustagym Hudaýyňy razy edip behişde girmeklik bilen, äwwel bir Hudaýyňy narazy edip özüňden gazaba gereftar bolup ondan soňram behişde girmeklik deň bolarmy? Hiç wagtda bula ikisi deň bolmaýarlar. Allahu tebarek we taala aýtdy, Ellezine amenu we amilus salihati. Ol adamlar ki iman getirip, ameli salih etdiler. Ol adamlar ki özlerini haram sözden sakladylar. Haram sözler eşitmekden sakladylar. Haram gözlemekden özlerini sakladylar. Haram işlerden sakladylar. Haram zady iýmekden sakladylar özlerini. Ynsanyň galbynyň üç däne hessi penjiresi bar. Üç däne hessi penjiresi bar. Hessi penjireler näme? Ynsanyň gulagy, gözi, agzy. Şu üç zat ynsanyň galbynyň penjiresi. Sen şu wagt tomusyň güni biziň obalarymyzda ajap bir mesal görýäňok, bar tozan ösýär. Şu obalarda tozan ösýär. Hop, tozan ösende tomusyň güni penjireni açyk goýsaň, öýüň näjüre bolar içi? Bir penjireni aç-da goý, göze näme etýär öýüňe? Seň ýaňky penjarala galbyň penjaralar şula. Şu üç däne penjarany ýaňky haramyň, ýaňky kiriň, ýaňky kesafatyň öwünde sen baglamasaň, seň galbyňy doldurýa tozan. Seň galbyňy garalytýa tozan. Sen her haçan gelip-de, şu penjaralary baglasaň, ýöne baglamak diýen hemişe gözüňi ýumyp-da, gulagyňa bir pamyk tıkyp gezme-dä. Baglamak diýeni filter etmek. Gowy zatlar geçirýäň, a meselem öwüne şişe goýýaň, şişeden nur geçýär, ýöne tozan geçmeýär. Öwüne nur gerek, tozan ýöne zyýan. Nur geçýär, tozan geçmeýär. Filter goýmaly öwünde. Hä gözüň öwüne geçýäň, haramy gözlemeýäň. Gulagyň öwüne geçýäň, haram zady eşitmeýäň. Agzyň öwüne geçýäň, haramy keplemeýäň dem. Haramy iýmeýäňdä. Ne daşaryk haramzat çykarýaň, ne içerik haramzat salýaň. Agzyň filterde şi. Ýani ynsan şu üç däne penjarany saklandan soňra Allahyň tejelligahyny arassa saklaýar. Allah Ýer bilen asman meni sygdyrmady, musulman bendämiň ýüregi meni sygdyrdy diýýär. Ýagny musulman bendaň jaýga ýüregi Allahyň jaýgahy. Allahyň gözleýän ýeri. Sen hem çenalike günde bir hoş tipläp bir milletiň öňünde bir owadan gyýafa bilen çykýaň, Allahyň gözlejek ýerini bir owadanlamaly. Fakat ýöne merdumuň gözlejek ýerini owadanlap şon bilen ýaşamaly dä. Hä o fakat merdumuň gözlemekli dünýäde galýa. Merdum dünýäde görýä ajap bir hoş tip adam ajap bir owadan adam diýä. Ýöne o kyýamatda saňa mundan çörek çykmaýa. Saňa çörek Hudaýyň gözläpdi ajap bir bendämiň ýüregi bar diýip aýdanda çykýar. Hä şu tap zähmet çekmeli, şu tap talaş etmeli, ýüregi arassalajak bolmaly. Zahir gerek, zahire ýetişmeli bir musulman adam arassa bolmaly Pygamber sallam öz buýruklaryndan. Ennezafetu minel iman, nezafet imandandyr diýýär, arassa boluň geziň diýýär. Ýöne, esl möhem sen hemme talaşyňy zahirden çürim goýmalyda. Hemme talaşyň ýürekden çürim bolmaly. Üç däne penjarany baglaňda soňram ýüregiň arassa durýar. Näme diýip üç däne penjarany baglamaly diýip aýtýak. Ynsanyň ýüregi Allahyň ýanynda arz-e-suba. Ynsanyň Kulli wujudinde iň möhüm zady Hudaýyň ýanynda, Allatagala, suratlaryňyza bakmaýar diýýär Pygamber salam. O kuwwatlaryňyza, jisimleriňize bakmaýar diýýär. Belki näme, kalplaryňyza bakýar diýýär Allatagala. Kalbyňy gözleýär seň. Iň möhüm erzeşli zadyň kalp Hudaýyň ýanynda. Kalbyň bigadry erzeşi kän, Allatagala şu kalbyňy Öwre möhüm gürrüňdir. Ynsanyň eti-gany halalyndan bitse, eger Hudaýyň diýenini etmäýin diýse-de etse, ýagny sen halal iýeňde soňram, ruzyň, ryzkyňy halal ýerden çykaryp iýeňde soňram, hanabadaňa halal ýerden bereňde soňram, eger Hudaýyň diýenini etmäýin diýseň-de etýäň. Haramdan çykaryp haram iýeňde soňram, Hudaýyň diýenini edeýin diýseň-de başarmaýaň. Ýagny bir adam şaýat ýüreginden islenmesin günä etmekligi, ýöne onda-da günähe mürtekep bolýar. Näme diýip? Ýagny eti gany haramdan bitdi, haramdan biten zat halala garşyň gitmeýär. Sen şuny zorlap-da äkitjek bol, gitmeýär. Ynsanyň nebsi ýüregine galyp bolandan soňra nebs diýeni bir jedelkeş eşek ýanak. Eýne bir jedelkeş eşek, o jedelkeş eşege sen wur, sew, ýençer iş et, seň diýeniňi etmeýär o. Ony fagt sen zor bilen ýola getirmeli. Zory-da näme? Iýmitini kemmeli, ýüküni ezap etmeli. Iýmitini kemjek bolan näme etmeli? Ýaňky şehwetleriň öňüne geçmeli, az iýmeli, az ýatmaly, az keplemeli we namazyň, arazaň zadyň köpeltmeli. Şum bilen ynsan nebsini ýola getirip, ýaňky ýüregini azat edip bilýär nebsiň elinden. Ynsanlar iki guruh bolýar. Bir guruhy haram ýola gitýär. Aýdyma kän geçen jelesede degdik, bu jelesede kän agzaýak aýdymyň gürrüňini, sazyň gürrüňini. Aýdym sazyň gürrüňi şundan çürim biderek diýek. Aýdym saz adamyň ýüregini garaltýar. Ýaňky haram eşitmegi haram bolan zatlardan. Eşitmegi haram bolan zatla seň gulagyňdan girýär dowaja ýüregiňe aşgabdan etýär ýüregiňi garaltýar ýüregiňi zobaladan bolýar ýürek şon bilen ýürek afsordigi tapýar ýürek enziwa tapýar ensanyň ruhy ýadaýar ensanyň ruhy hemişe hasta bolýar hiç wagtda bir neşaty bolmaýar aramyşy bolmaýar gaýgyda bolýar biziň şu wagt amary hotkoşymyz nojawanlaň arasynda köpelip dur näme diýip Şoň üstünde kän oglanlar şu wagt danyş-amuzda, nojawany ýaşlarda gelip hotgoşy etýärler. Ýa hotgoşy etmäge şoňa pikir etýärler. Ýa dünýäden ýadagly. Hiç bir hedefi ýok. Dünýäde hiç bir aslan bir hedef ýok şu wagt. Biz şu nojawanlar bilen diniň moredinde gürrüň etjek bolsak nirden girmeli? Şuňa näforum düşündirmeli seň ehtiýajyň maş dine diýip. Hiç bir adam-da etmeýär muny. Ynsan şu dine ehtiýajy barlygyny bilmese şuňa garşy gitmeýär. Hatman näme bir dine ehtiýajy barlygyny bilmeli. Täki näme şuňa garşy gitsin. Hop biziň nowjawanlarymyz din aslan fikirlerinde ýok. Ýani şu bir alagy, irtibaty ýok arada. Şuny näforum gany etmeli ki sen şuňa ehtiýajyň bar. Onuň jaň alnar ýeke ne mutalaa wagt goýýala, ne wagza wagt goýýala, ne bir kelaslara zatlara, ne Kurana, ne bir ähkama wagt goýýala. Näme diýip muşkel nirden döredi? Muşkel ýaňky hanabada ma'nawiýatynyň üstünde, ýaňka Kuran eşitdirmeli kişikliginden, ýaňkaş ähkama dinini öwredip durmaly, ýaňka şo wagyzlary zatlar eşitdirip durmaly. Şony eşitdirmän oň ýerine eline bir tablet alyp berdi, bir guşy alyp berdi. Içini aheňkden doldurdy, Bar, ogul, geziber diý, çom bilen diýdi. Ýaňky aheňk näme etdi? Ol ýaňky gürrüňe saldy. O minen näsi men ýeşteri lehwel hadise saldy olary. Bir adam ret etdi, olar ki, mesrafgera boldular, fakat mesrafyň yzynda fikrinde, mutalaýa edeýin, men bir pişrefti elmi edeýin, men bir zady özümden täze zady bejereýin, özümden bir yhtira edeýin, Fakat ýöne düze çykmaklyk hiç bir namaz bilen, täret bilen, araza bilen, Kuran bilen, hidaýat bilen hiç alagasy ýok, irtibaty ýok, ýöne fakat bir gezip ýören millet bolduk. Ýöne atyl we batyl gezip ýören bir millet bolduk. Hiç bir şu ýol maňa gerekdir, Kuran maňa gerekdir, ahyreti badyr, hesap kitaby badyr diýen zat pikir kellämizden geçmeýän millet bolduk. Hemmesinde näme etdi? Dünýäň lezzetlerine çümmeklik. Ýaňky Kurany eşitmesizlik, Kurandan gaçmaklyk. Kän adamlar jumgadan gaçjak bolup obaradan çykyp gitýärler. Hökümetden, şäherden çykyp gitýärler. Näme diýip? Juma namaz gyn bolýar. Juma namaz okyma gyn. Şondan üçin jumgaň wagtyna köpläp şo wagtda şäherden çykyp gitýärler. Juma boýnumyza wajyp bolmasyn diýip. Kän adamlar meselem Bir ýol, lezzet, kutah muddet. Bir lezzet adam ölende tamam bolup gitýär. Indi bi adam galýarow Hudaýy. Hudaýynyň huzurynda jogap bermeli bolýar bi adam. Allatagala ensandan beren malynyň Hesabyny soraşy ýanak, beren wagtynyň-da hesabyny sorajak. Eý bendäm, saňa wagt berdim. Iň erzeşli zat dünýäde saňa wagt berdim. Şo wagtdan näcre istifada etdiň? Nirä sarp etdiň? A ýa meň kelamymy, meň ýolumy eşitmeden çürim sarp etdiňmi? Ýa bihuda sözlerden çürim sarp etdiňmi? Bihuda zatlardan çürim telef etdiňmi? Allahu tebarek we taala şindi hesabyny bizden sorajak. Ve amilussalihati şu adamla ýaňky telekelege garşy gitmäni ýagşy işler etýärler, gowy işler etýärler. Lehum jennatun naim. Olara bir nygmat behiştleri bar. Nygmat behiştleri bar. Behiştiň Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň aýtşyna görä bir gamçyň durjak ýeri behiştde kulli dünýä bilen dünýä içindäki zatdan erzeşkän diýip aýtýar. Yani Birje gamçyň durjak ýeri, gamçyň durjak ýeri bir otuz sant inçejik bir zat eli tut sen. Otuz sant bir ýer. Şoň durjak ýeri dünýä bilen dünýäň içindäki tamam zatlardan erzeşi kän. Ýagny aýa biz erzeşi ýokmy? Şu dünýäň lezzetlerini goýup, sagat şoňa pikir edeýli. Şu dünýäde men gulagymy baglaýyn ýaňky haramzatlary eşitmeklige, gözümi ýumaýyn haramzatlary gözlemeklige, agzymy-da saklaýyn haram kepläp haram iýmeklikden, şuňa fakat şujagaz häkde men özümi fakat kontrol edip gezmeli. Dükter maňa aýdypdyr, Hä, bir merize aýt diýe sen diýe, gandyň bar, diabetiň bar diýe. Diabetiň bar. Sen gan diýseň, süýji zat iýseň, diabetiň galýar, sen ölýäň, kör bolýaň. Hulasa bedeniň bir ýerini kesmeli bolýar, ölmeli bolýaň. Saňa periz berýär, şu periziňi sakla diýýär. Saklamasaň hatar işiň diýýär. Hop, ştada arzyşy bar, men bir azajyk gan diýjek diýip, azajyk halwa iýjek diýip, azajyk bir süýji zat iýjek diýip, öz bedenimden, janymdan bolaýyn. Perizimi saklaryn-a gorkamda soňra. Ýaňka men pikir ederin, akybetyna pikir ederin. Ynsan bir azajyk dünýäň süýjüliginden çürin, o ýüzde ebedi özüni heläk etmeli-dä. Bir azajyk halwadan çürin, dünýäň süýjüsinden çürin, ahyratyňy zaýalamaly-dä. Şulara Allah Tagala bigaýry ylm, ylymsyz bilmän etdi diýýär. Eger bilse diýýär, wagtyň arzyşyny biler, ahyratyndan çürim zähmet çeker diýip Allah Tebaraka Tagala şeý diýip aýdypdyr bize. Halidine fiha ol adamlar behiştde hemişeki jawdan boljak. Hop, halidin boljak bolsaň, hemişeki boljak bolsaň, adam äwel jähennemdäkileriň halyny aýdaýly. Jähennemdäkileriň haly şu diýýär Allah Tagala, Her sirki azap berilip, bedeniniň jeldi, bedeniniň hamy soýulyp, hamy darganda, biz täze bir ham bererik muňa. Bedeniniň hamyny täzelärik diýýär. Näme diýip, şu azaby öwrenişmesin. Zor şu azap täze bolup dursun şuňa. Her sirki hamyny täzeleyek diýýär, azap täze bolup dursun, azaby öwrenişmesin bedeni. Ýagny ynsan hiç gözi bilen görmedik nygmaty, gulagy bilen eşitmedik nygmatlary, zehinde-de hutur etmedik, aslan şol ýalak bir nygmat zehine gelmeýär adamyň. Şol ýalak bir nygmatlary ýa-ha behişde teýýarlap goýdum diýýär. Hop, behişde teýýarlap goýan nygmatyna göz öwrenişse, bi jabydarlyk bolmaýar. Adam, meselem, sen Bir jeňňellikde ýaşaýan bolsaň. Jeňňeli biz meselem gidip jeňňeli göresimiz gelýär. Näme diýip bir ýaşyllyk hemme ýer bir owadanlyk göresiň gelýär adam. Ýöne şu jeňňeliň içinde git desem kyrk gün ýaşa elli gün ýaşa gözüň öwrenişýär. Ýadaýaň indi. Hop ondan soňram sen sähra gelip ýaşasyň gelýär. Sähra gelip ýaşaňda-da ýene bir mutdat ýaşaýaň gözüň öwrenişýär ýadaýaň. Behiştde nygmatlary gözüň öwrenişip ýadamaklyk diýen zat ýok. Nygmatlar täzelenip, rüşt edip dur, köpelip dur öňküden beter. Ýagny hiç bir gözüň görmedik nygmatlary günbe-gün artýar. Gulagyň eşitmedik nygmatlary artýar. Zehne hutur etmedik nygmatlar, hatda behiştiň içinde göz görmedik, gulak eşitmedik, zehne gelmedik nygmatlar edafa bolýar. Sen näme ýaňky bendege öwrenişmesin, gözi öwrenişip ýadamasyn. Ynsan Allatagala şun ýanak bir beşaratlar berýär. Kimlerden çürim? Iman getirip, ýagşy amel eden adam. Iman getirip, özüni bir azajyk forsat, şu dünýäň bir azajyk ýaşaýşynda özüni kontrol eden adamlar. Ýaňky perizlerini saklan adamlar. Şu adamlardan üçinem Allatagala şu nygmatlary goýdum diýip. Wa'dallahi hakka. Allahyň wa'dasy hakdyr. Käbir wagtlar biz wa'da berýär. Wa'daňy üstünde duraýyn-da diýýän, ýöne bir şaraýat köp gelýär, durup bilmeýän. Bir mejburyýet, bir kynçylyk, bir zat köp gelýär, hulaga wa'daňy durup bilmeýän. Hop, ynsan wa'dasy käbir wagtlar Wepa edip bilmeýär wada. Daraýt pygamber salam aýdypdyr, Üç zat munafygyň sypatydyr diýipdir. Her biri dykgat ediň. Üç zat munafygyň sypaty. Keplänini aldar. Munafyk adam kepledi aldaýandyr. Wada berenini halaf eder. Wadäň üstünde durmar. Ol mejburyýet bilen däl muňky. Wada berýär, özi ähmiýet bermeýär wadasyna. Ynananda hyýanat eder. Amanat bereňde hyýanat eder. Şu üç zat her kimde tapylsa diýip ýaňsa mynafygyň sypatydyr diýip musulmanda tapylmasynmy diýip aýtýar. Hä wädede durmak möhüm. Ýöne käte ynsanyň meselem wädesi bolmaýar. Şonuň üçin hem her haçan birine wäde bereňizde bir inşallah diýiň yzyndan. Pygamber Aleyhissalatu wesselam müşrikler bir soal soraýarlar, ýahudylar bir soal soraýarlar. Näçe muddetlap? Ondan soňram şuny iberýä, Her haçan bir işi ertir ederin diýseň, yzyndan bir inşallah diý-de aýt diýýär Allah Tagala. Wädäňde inşallah diýseň, ýalançy bolmaýaň, bergili bolmaýaň. Ertäki gün Allah islese bararyn, islemese men barmaryn, bagyşla diýip şeý diýip aýtýaň. Hiç wagtda gat'y aýtma. Hiç bir adam bilmeýär bäş dagyga mundandan soňram, bäş saniýe mundan soňram diri boljagyny, bolmajagyny. Bu mowretde bir jarýan-da ba, ony men şu wagt bilmeýän, wagtymyz ejaza berermi taryp etmäni ýa ejaza bermermi? Ony ýöne bu wagt aýdyp bermäýeris, çün wagt kän aljak o jarýany aýtjak bolsa. Dile geldi, dile geldi. Oturardylar. Bir wagtda Bir adam zenanasy näme iş etse bi hezil eşdendirňiz näme iş etse inşallah diýen bolmaly näme keplese inşallah näme wada berse inşallah we bir adam zenasy zol käýýen bolmaly näme sen dol inşallah diýip böň sen bir menne ýadaýan daşyňdan zol inşallah zol inşallah diýip otyň hop ahyr bir wagtda bi Bu adam hiç wagtda inşallah diýmeýär özi. Diýlende-de gyn bolýar. Ýa bu adam bir wagtda daşaryk çykýar gitýär. Daşaryk çykyp gidende bir ýerde bir ogryň yzynda gezip böle. Ýa bu jarýany her jürede tarif edendirler. Bir ogryň yzynda gezip böle. Ogry bir ýere şu kuşaň içine sümüp gitýär. Ogry şumy ka diýip muny tutup akdyryr, zindana salýarlar. Zindana salýarlar. Näçe wagtlap muny zyndanda saklaýaly, ahyry Asli oguly tutulyp, Asli ogulyny getirýäler, muny azat edip goýberýäler. Bu adam zenanasyna men agşama çenlin öwrülip gelerin diýip gaýdan adam be. Indi näçe aýlap zyndana girdi. Şonda gapyň agzyna gelýär, gapyny kakýar, zenanasy kim? Aý inşallah adamyň diýip, O pahyr indi gorkdy. Indi näme, inşallah diýmeseň, o gözüň gorkmaly bolýar o tada. Pygamber aleýhissalama Allatagala näme etdi? Inşallah diý diýdi. Inşallah diýmänsoň, näçe wagtlap wahyý gap boldy. Näçe wagtlap wahyý gelmedi. Ýajuj-u-mäjuj şu wagta çenli çykyp bilmän duranlygynyň delili näme, yllaty näme? Inşallah diýmeýele. Wada bereňizde inşallah diýiň. Allahu tebarek we taalaň wadasy hak. Mundanam bir gereftary Allaha kok gelmeýä. Ýa biri gelip Allahyň öwüne many bolup bilmeýä. Sen bir işi etme, aý ýeri ýoldaş gideýin diýip onýanok zat ýok Allahda. Tamamy alem Allahyň eradasy bilen gymyldaýa. Allahyň ejazasy bilen gymyldaýa. Allahu tebarek we taala wadasynda bir tahallus eder ýanok bir zady ýok. Yani bir öwne ösüp biljek many yok. Vadesi hak. Vadesiniň üstünde halaf yok. Allah sana näme vade verdi? Eger diýdi, teleke gezseň, onda azap bilen buş diýen diýdi. Eger dogry gezseň, iman getirip dogry amel etseň, onda seni behişt bilen buş diýen hemişeki jawydan bolan behişt diýip aýtdy. Ha şu wade şu. Allaha ehtiýajy ba. Aziz şu manada. Aziz güýçli. Aziz sen eger şu Allahyň ýolunda ýörýeňde hisapdan gorkma. Şu Allahyň diýenini edeňde soňram hisapdan gorkma. Allahyň diýenini etmeseň Onda hemişe seň ýüregiňde bir gorky bardyr. Bir adam zendegisinde hemişe hak bilen ýörüse, hemişe dogry işler etse, dogry emel etse, ýüreginde hiç wagtda gorky bolmar. Hiç wagtda gaýgy bolmar. Ýöne bir adamyň gybatyny etýärmi, Mydam gaýgyşy, birden eşdamasyn, eşitse birden maňa keplär, eşitse birden men derdisere galaryn. Hä, biriniň gulagyny kesýemi, eger bilinse men ertäki gün biçäre bolaryn. Bir ýerden ogurlyk etýemi, bilinse men tutulsam ertäki gün men eýýäm zyndan oklar-la, elim keser-le, näme eder-le, eger ähkam yslamy ýöredilse. Hä, zyna etýemi, zyna edende hemişe gaýgyda. Hä, bir teleke gezýemi, Hemişe gaýgyda. Birden-de men tutulamaýyn, birden günä etdükam üstümden biri gelamasyn. Mynafyklar hemişe ýyldyrym çakanda gorkýammyşdyklar. Göň gümmürdände gorkýammyşdyklar. Näme diýip, şonuň özleri dogry gezenak, ýüreginde bir terekelik bar, üstünden azap inermika diýip gorky iýip durlar bular. Bir adam dogry gezmese, hemişe ýüreginde gorky-gaýgy bar. Ýöne bir adam Hak ýolunda gezip, dogry gezenden soňram, Allatagalaň perişdeleri asmandan ýere inýär-de, biz görmesek-de, Eý, musulmanlar, gorkmaň, gaýgy etmäň, Hudaý siz bilendir. Gorkmaň, gaýgy etmäň diýip, şeý diýip aýtýarlar. Ýagny ynsanyň ýüregi hemişe aramyşda bolýar. Hak bilen ýörýän adam hiç wagtda mahkum bolmaýar. Bir adam etýän işlerinde hak ýolda ýörüse, dogruja işlerini etse, mesulyýetlerini dogry ýerine ýetirse, hiç wagtda mahkum bolmaýar. Şony mahkum eder ýanok, muň aleýhine bir delili ýok. Pes insana möhüm zat, insan dünýäde arameçde ýaşajak bolsa, şu hak ýolunda gezmeli. Şu Allahyň wädesiniň yzynda gezmeli. Al-Hakim her işi keti hikmetli. Musulmana gereftary getirýärmi hökmätli? Näme eden üçin musulman derejesini artdyrjak bolýar? Hä Ad-dunýa sijnul mu'min. Dünýä musulman adamyň zyndany. Bu taýda sen özüňi zyndan etmeli dünýäni. Ynsan zyndana düşende zyndandan çykasy gelýär. Zyndan çykyp, Ha behişde garşyň gidesi gelýär-de. Zyndana girende soňram behişde garşyň gidesi gelýär. Ozam dünýäde musulman bolup dogruja ýaşasa, ynsan hemişe näme, şo behişde garşyň höwäslenip du. Dünýäni özüne zyndan etse. Dünýäni äp berip gitmek aňsat bolýar. Ýöne bir adam Wa jennetul kafir diýip aýtýar Allah Taala. Kafir onda behişdidir diýýär dünýä diýýär. Faqat dünýä mukady, dünýäde hoş geçirýär. Kafiryň behişdidir, adam behişdi at berip, jähenneme zyndana garşy gidesi gelmeýär hiç wagtda. Kafirlere dünýäni at berip gitmek kyn bolýar. Musulman adam ölende aramyş bilen öljek, kafir adam ölende azap bilen, dert bilen, gorky bilen, gaýgy bilen öljek. Allahyň huzuryna baranda musulman dogry gezen bolsa dogry gezen adam gaýgysyz baryp durjak, dogry gezmedik adam o taýda o zatlary görende soňram eý bar Hudaýa meni bir lähze-de bolsa dünýä öwür men şo ýerde bir azajyk amel edeýin diýip şeý diýip aýtjak. Ýalbarma durjak. Ehtiýat kun, a rahny baýran degi aýtýamy, ehtiýat kun, iltimas nekun. Hä şi Allahyň goýan kanuny. Ehtiýat et, Rabbena ebsarna we semi'na, Eý bar Hudaýa bizä indi gördük, eşitdik, hemme zady bildik haklygyny, ferji'na na'mal na'mal saliha, bizi dünýä öwür, biz ameli salyh edeli, inna muqinun biz indi ýakyna imana ýetdik diýip aýdarlar, kyýamatda diýip,